dobro vám, poslucháčky aj poslucháči, vítajte pri počúvaní spirituálnej témy. Veľké veci sú blízko pred nami. Máme pekný slnečný deň. A ja rozmýšľam, že pôjdem na Popradské pleso v sobotu. Aj vás pozývam, ak chcete o 10. hodine tam niekde nad železničnou stanicou vás počkám a na Popradské pleso. Ja tam chodím ako na púť. Nadýchať sa čerstvého vzduchu, troška pohybu, môžeme mať aj spoločenstvo. A ak náhodou niekto potrebuje odložiť starého človeka, pochovať ho, no tak mu navrhujem najbližšiu sobotu na Popradskom plese je symbolický cintorín a tam ho pochová aj toho starého človeka, ktorý ťa gniavil toľké desaťročia a začni niečo nové. Niečo z nadhľadu a tak rozmýšľam nad tým popradským plesom, čo to tam je taká kľukatá cesta, tuším smerom na Sliesky dom, ale to je ďaleko, ale nebol som tam ešte, možno sa tam aj vyberiem. Ak tam prídete, môžeme ísť aj viacerí. Tak čo máme dnes za veľké veci, o čom budeme rozprávať, čo to je vlastne pred nami? Raz mi jedna sestra, ale to je už vári 30 ročia, vytkla, a kde sú tie veľké veci v našom živote? Bola to duchovná sestra Kristu vzácná, a ja som tak očakával, že niečo veľké príde a toto mi ona vytkla, no a potom prišlo veľké súženie môjho osobného života, čo som nečakal, bol to do hňom. A ďakujem Bohu, že som nezošedivel, nezošalel, že som to prežil, ona bola toho súčasťou, tak sa snáď niečo aj zrodilo v nás, možno na Slovensku, možno v cirkvi niečo neviditeľné. No dosť dlho to trvalo a potom prišlo aj veľké požehnanie. Také neviditeľné. Niečo z toho vidíte alebo počujete, lepšie povedané v týchto reláciách, ktoré snáď neklžú po povrchu a nehovoria vám nejaké prkotinky v tejto dobe, vraj nejaký hladomor na všetkých čaká. Ja čakám už 10 ročia ten hladomor a stále sú obchody plné a máme príjem problém s nadváhou. Skorej je tu, tak mi duch Boží vnokol, je tu informačný hladomor. Čo tu trepete, aký informačný hladomor? Na tomto území nebola doba, kedy bola záplava toľkých informácií. My máme obrovský problém spracovať tisíc, tisícinu z toho, čo sa vysiela denne. Čo vy tu hovoríte o hladomore informačnom? Ja viem. Aj tú záplavu cítim spolu s vami. Je to pretlak obrovský. Je to úplne niečo opačné ako za socializmu, kde sme boli zase vyhľadovaní po nejakých informáciách. Teraz máme záplavu, ale ten hladomor je, viete v čom? Že my nevieme rozlíšiť podstatné informácie pre náš život aj ten väčší život sme zaplavení strašne veľa nepodstatnými informáciami, nevýživnými, ktoré preťažujú našu psychiku. Sme z toho unavení a v tej geopolitike sa dejú tak negatívne, príšerné veci, že robí dobre ten, ktorý to ani nepozerá. Tu mi Janko sedou povedal usmiatý, viete čo, ja to ani nepozerám, tie správy tie negatíva a potom je taký spokojnejší on aj celá jeho rodina. Ale tak, aby sme vedeli, čo sa deje, musíme trocha vedieť, len aby sme nedopadli ako eh, Miro, eh, ktorý sestra si na ňom všimla, ty čo stále pozeráš tie správy a televízu? No ja potrebujem vedieť, čo sa deje. No ale ty potom nadávaš po tých správach. Strašne si zlý, nadávaš, to sa nedá počúvať, ako sa správaš, no tak aby sme ako tento Miro nešťastný nedopadli, že musím to vedieť, musím to všetko skonzumovať a potom musím na druhých nadávať, pretože nadávanie, zlostenie sa, to je úplne prirodzená reakcia človeka, ktorý konzumuje tie strašné negatívne informácie, čo sa týka hlavne politiky. Preto vám radím, aj infovojňákom, čo to počúvate, ne, nebahnite sa toľko v tých negáciách, lebo vám chodte do Tatier, chodte si prevetrať hlavu a začnete niečo aj humorné vysielať, neopakujme tu len negácie, lebo to je ten hladomor. My sme strašne hladní. Čo sú podstatné informácie pre náš život? Čo je vlastne dôležité? Táto relácia je tu už 11 rokov na to, zázrakom stále trvá. Prihováram sa vám a nechcem byť obeťou týchto povrchofilov alebo negácie, negácií tejto doby a snáď vám pripravujem sa na to každú reláciu, aby som vám oznámil podstatné veci, čo treba vedieť, čo nás čaká a čo drvivá väčšina ľudí vôbec tomu nevenuje pozornosť. Preto sú strašne nahnevaní unavený, vycúcaný z energie, pretože duchovní upíry vám robia program. Väčšinu z tých tisíc programov, čo máte každý deň, sú to duchovní upíry alebo obete nejakých temných duchov, ktorým hecujú a šepkajú, aby to vysielali, manipulovali, strašili. Tu veľký strach všade, šírený umelo, a to chcú temná sily. Veľké veci. My zažívame veľké veci, no ale také negatívne veľké veci a budú, bude sa to stupňovať a čo je mojou povinnosťou je povedať, že to stupňovanie negácií je tu veľkou pravdepodobnosťou preto, lebo sú záverečné časy a musíme zažiť aj vrchol, vyvrcholenie tých negatívnych tlakov, pretože to pravdepodobne je to nejaká duchovná zákonitosť, že tie veľké negatívne extrémne síly a extrémne tlaky na ľudské pokolenie naštartujú otvorenie neba anielských síl, pozitívnych zázračných vecí a ocitne sa časť ľudstva v tisícročnej ríši. Toto je najpodstatnejšia informácia duchovná tejto doby. Prosím, aby ste si ho zapísali nielen za uši, ale hlboko do mysli a srdc a venovali oveľa viac tejto veľkej téme ako všetkému ostatnému, čo musíte všeličo riešiť, ale niekedy to aj nemusíme riešiť. Preto vás vyzývam, aby ste si porozliepali svoje ezoterické karpiny, povyberali tie polokatolické šušne z nosov, pretože našim cieľom duchovným by malo byť neskončiť ako nejaká, aký nejaký dostrašený otrok pred nejakým faraónom tejto doby, alebo ako nejaká občianská hlista vypasená, kde si tam schovatá nejakej zadnici nesvetej, ktorá otročí nejakej korporátnej pásomnici. Od tohto sa my musíme oslobodiť. A nepodľahnúť tým trendom, tým tlakom, mainstreamovým tlakom, ani týmto klamárom najväčším v dejinách, ktorí vám tu klamú a rozdeľujú si tí veľkí korporátni kmotry, obrovské miliardy, možno bilióny si tam prehadzujú, vojny robia, média strašia, zneužívajú vedu, kašľú na občanov a myslia si, že si tam delia obrovské územia, obrovské penia, majú obrovskú moc, majú dočasu. Táto moc im bude vzatá. Bleskom neba im bude vzatá. S týmto oni nerátajú. S týmto veľkým výpraskom, ktorý dostanú. My by sme mali z Svetého písma si zobrať nejaké tie vety, nejakú tú svetú nádej, že musí to byť, je to dočasná skúška, sú to kontrakcie novej doby, tisícročné ríše, predpôrodné bolesti, ktoré už zažívame. A nakoniec tichý zdedia zem, povedal nám král tisícročnej ríše. A my sme pozvaní, nie len moji poslucháči, tých pár tisíc ľudí, ale aj všetci pokrstení, ktorých je len na Slovensku pár miliónov, ale aj všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní, aby prešli z tejto polosatanistickej ríše sa slzavého údolia do tisícročnej ríše. Toto sa nám vytratilo. Rozmýšľal som, kde sa stala chyba. Intelektuáli sa zamýšľame nad tým, keď je nejaký problém. To muselo mať nejaký počiatok a v našej histórii Pravdepodobne to vystihol Lev Nikolajevič Tolstoj, jeden z najväčších spisovateľov sveta, ktorý bol aj kritik pravoslavnej cirkvi, preto bol aj potrestaný, ale bol to vášnivý hľadač pravdy a Boha. A ten kritizoval na cirkvi aj to, že po konštantínovskom období, čiže po 4. storočí vy, prvé tri storočia, nebol problém, tam bola cirkev prenasledovaná kresťania a silná nádej, obnovu sveta, príchod kráľa kráľov. Ale potom ste sa spojili s mocou pozemskou a premenili ste matko církev zo služobníčky na panovníčku. A tu sa stal obrovský problém. Tu prišli tie palácové vírusy do nás, do nášho krvného obehu, prišlo polopohanstvo, prišli more si a miesta zo služobníkov dejín, služobníkov božích sme sa stali kráľ. Ešte, ešte takú drzosť ešte niektorí majú, že oni už panujú s Kristom v tisícročnej kráľovstve teraz, vraj, už to je teraz. Takto drzo na drzovku klamú a nie sú svojimi biskupmi a predstavenými či kolegami ani napomenutí. Nevyskakuj ty, Debo, tancuješ na tenkom ľade. Aké vládnutie s Kristom? Však to je záplava zločinu a pornografia, potratov a vojen, ty Debo. Ako táto tento svet nevykúpený? Ako klameš svojich ľudí? Sa nehambíš, ale utekaj sa, kde si hambiť. Deťa nikto nepočuje, schovaj sa tam pod deku. A čo už tam rob, lebo to je hamba, čo ty robíš. To je jedna veľká hamba, že takto si oni už kráľujú s Kristom za to, že majú štát ich sponzoruje, bývajú v nejakom paláci, majú kopu nadbytočných liturgií a sa tam pupušia s teológiou, ťuťuli, muťuli a klamú sa, že peklo je prázdne. A keď ich napomeniete, už sa ani hambiť nevedia. To je sedmospáčstvo toto. Cirkevné sedmospáčstvo, a to tu má, ako Tolstoj to povedal, že my sme sa začali zo služobníčky panovníčka, zo služobníkov hrať na pláco, spoluvlácov tohto sveta. Sme napáchli duchom Babylonu a neviesť karčenia. S mocnými tohto sveta v jednej posteli si robíte dobre. Takéto homozväzky, pochechtávačky odporúčate aj iným. Bez hamby. To je sedmoštárstvo. Pozor na to. Je to v cirkvách, kde vám povedia, majú teraz veľkú synodu vraja. A na nej ste vyhodnotili dobu Františka, že tu bolo aj veľké pohoršenie, veľké znepokojenie. Bola tu veľká, veľký útlak pandemický, veľké násilné očkovanie, veľké nejaké vedľajšie účinky, veľmi veľa nadbytočných umretí. Vy ste to vôbec si zbabní, nie, to oni nevedia. Ale chrápete, nežijete tejto dobe, vy neviete povedať, že ani prepáčte, vy sme ukradli výhradu svedomí, pre, prenahli, unahlili sme sa. To bola obrovská chyba, veľká naša chyba, prepáčte. Veľké prepáč. Oni nie sú tohto schopní. Oni nie sú schopní povedať, že tu vládnu kmotri s nejakými lotrami. Takto sa premenili z duchovných otcov na nejakých nezodpovedných fotrov. Stratili zvyšky autority koním. Nepovedia vám nič o tom, že tu príde nejaký NVO, je nachystaný nejaký kontroling digitálny. Že, že tu vystúpi za chvíľu antikriz, nič o to. Nič o potom, že to skončia, že príde tisícročná ríša a treba sa na to chystať. Nič. A značka Xiaomi 666 to nebude. No tak e, to, to nevieme, no tak možno, že a tak nejak e, ako takto, e, takto nejako ako, no to, ste sa premenili na takýchto škriatkov nejakého prepadáku filmového. Toto ponúkate ostatní. Toto je to kresťanstvo. A vy si myslíte, že za toto vás král tisícrečnej ríše pochváli? Však to je nevera. Stokrát horšie, ako keď je muž neverný svojej žene alebo žena mužovi v manželstve. Stokrát horšia nevera, ktorou ráňate tú druhú stranu. Lebo toho pána, ktorému tu slúžime, to, čo sa prča nerobí. Jednou z povinností našich ako kresťanov, vysvetených služobníkov je ohlasovať pravdu, ohlasovať evanílium a ohlasovať to evanílium kompletne. Kánon kanonického práva 760, nalistujte si to, citujem službe slova, ktorú treba sa opierať o sveté písmo, tradíciu, liturgiu, magisterium a život cerkvy sa má Kristovo tajomstvo predkladať v celosti a verne. A doplňujem kánon 769, kresťanská náuka sa má predkladať spôsobom primeraným stavu poslucháčov a potrebám súčasnej doby. Zopakujem pre vás predkladať v celosti a verne. Čiže ten, ktorý vám za 4 ročia to, čo je v pastorácii prvej línii na kazateľnici či v médiách, nepovie absolútne nič o tisícročnej ríši, o jej blízkosti a o predchodcovi tisícročnej ríše, tej strašnej dobe súženia antakristovej vláde, tak sa ho ráčte opýtať a to, prečo nám vy sektársky nehovoríte o týchto tajemstvách, ktoré sú v Biblii. Vy, nie, vy ste katolík? Však vaša povinnosť je kompletne a verne to povedať. O nem je. Strčí hlavu do piesku, utečie. Takéto sociopatické správanie majú títo vykrmení kariéristi, neraz otitulovaní, neraz aj vzdelaní a prefíkaní, mazaní skoro všetkými masťami, ale tou najdôležitejšou masťou Ducha Svetého, ktorá im povie, ale tá katolícka má však teda tá kompletnosť, je tá katolicita. Preto sa nemá hrať na katolíka niekto, kto odmieta povedať čas Evanelia, ako som si to všimol na jednom pánu dekanovi prievidzi. Káže horlivo, burcuje, sviatosti vysluhuje, ale ako celý rok prešiel, aj možno aj 2-3 roky, čo som to pozoroval, on nepovedal jednu kázeň o Pane Márii. Pre Boha ten dopadol. Ako keby mal polovicu mozgu a polovicu viery vykradnutej katolíckej. Vtedy som ho nenapomenul, lebo som bol len študent, len mi to bolo také divné a niečo takéto na polovicu títo naši e, veľmi dôležití papaláši, ktorí majú všetko, aj budovy, aj príjmy, aj slávu, aj médiá, aj, aj vplyv, aj talenty. Ja neviem, prečo polovicu z vecí, ktoré ich tu napomínam, opakovane si špárajú radšej v noce, obhryzajú si nechty a vyhýbajú sa, omamujú sa kadejakými, ja neviem, Európskou úniou. Jednota Európskej únie je pre nich ako pre Pátra Halíka v Prahe posvetná. Opakuje ľuďom ako mantru, že to je strašne dôležité v tejto dobe byť proti tej Ruskej federácii a jednoty v EZO, tej Európskej únie A to je posvátná jednota. Nenarušujte tu, pane Orbáne, pane Fico co bude láta, tak to vám zopakuje asi stokrát do roka, ale o tisícročnej ríši nepovie nič. A keď dáte na váhy spravodlivosti, čo je dôležité? Geopolitika tohto sveta, ktorá sa zajtra pominie ako minuloročný sneh, alebo tisícročná ríša, ktorá tu po tom Antikristovom vystúpení príde. Bude tu obnovené nebo a zem, démonské síly budú odstavené zo šelmov, veľké súženie bude za nami, bude tu král tisícročnej ríše a budeme riešiť skriesenie života, skriesenie našich tiel a ríšu pokoja, tak tá tisícročná ríša je tisíckrát dôležitejšia téma ako tisíc geopolitických komentárov a relácií, ktoré dnes my tárame a riešime a mám plnú hlavu a plné srdcia. Taká je realita. Aspoň niekto by vám to mal prorocky pripomenúť, pretože my v cirkvi ponúkame svetosť, ale v polovici je tá svetosť falošná, ktorá nechce vidieť problémy. Dáva pred nimi hlavy do piesku. Má odborne sa to volá kognitívnu disonanciu a Vatikán extrémne posledných rokoch zlyháva v prorockej službe nevaruje ľudstvo a kresťanstvo a ľudí dobrej vôle. Čo nás tu čaká? Čo majú kmotry nachystané? Diabolská ríša je za dverami. Nevarujú ľudstvo, že tu príde značka 666 a bude sa treba rozhodnúť za Krista alebo proti Kristovia beda tým, ktorí si zoberú značku šelmy, nehajú sa zatetovať či zabodať vie, ako to bude, ale potom budú strašne rozčarovaní, pretože príde po veľkom, veľkej kampani, veľkom strašení, veľkom tlaku aj veľké rozčarovanie. Tak ako mnohí zaočkovaní sú rozčarovaní, aké majú vedľajšie účinky, o ktorých nič im títo lotry, čo ich dobodali a dostrašili, nepovedali. A kto zobere značku 666, bude mať vredy na svojich telách, ktoré budú mokvať a budú ako malomocní. A bude ich to ťahať hypnoticky do diabolskej ríše a budú mať obrovské problémy, možno aj s o oľutovací hriechy vraj. Ešte vraj nebudú zatratení, ale toto príde. Vraj príde najprv pápež do Ruska, to máme z Garabandalu predpovedané. Ešte tam nebol žiaden pápež Rusku, ešte nebol za tisíc rokov, ale pápež Leo už zavolal. Podal ruku aj Zelenskému zavolal Putinovi a chce urobiť mier. Konečne na tej Ukrajine po troch rokoch je celkom možné, že tam pôjde, že ten mier bude. Ale vraj nám predpovedali dievčatá, ktoré mali zjavenie svetej Pany Garabandale, že keď sa pápež vráti z Ruska, vypuknú nepokoje po celej Európskej únie a možno príde veľká vojna, kde si inde, umelá vojna. A že napadnú temné sily aj Vatikán, aj pápežský trón. Pápež pravdepodobne pôjde do vyhnanstva. Ruská federácia vraj napadne Európsku úniu, a dostane, tak ako čistia od neonacizmu územie Ukrajiny, tak od neonacizmu začnú čistiť aj celú Európu a vraj to bude dosť drsné. To sú veľké veci geopolitike, nič sa o tom z Vatikánu nedozviete, to len tak pomimo od nejakých vizionárov, ktorí sú neraz na opľutí, nepovšimnutí, marginalizovaní, dehonestovaní. Vraj sa zavedie jedno svetové náboženstvo, bude vnúcované a kresťanské cirkvy sa zrušia. Absolutne nič sa o tom na synode nehovorí, na tých synodálnych pochechtávačkách. Je to celkom realistické, že toto príde. Zavládne falošný prorok, ktorý sa ujme tohto jednotného svetového náboženstva, a v geopolitike vystúpi nejaký chlapík, ktorý bude antikristom a títo dva a tieto šelmy budú spolupracovať a zavedie sa tu veľký reset. Potom bude veľké súženie, prenasledovanie záverečné kresťanov, tzv. tribulácia, veľké rozčarovanie tých, ktorí príjmú znak šelmy, povedal som, a budú mať obrovské zdravotné problémy, Vraj to budú nejaké formy vredy. No a potom posledný bod tých veľkých vecí je, že príde na služobníkov temných síl a padlých anielov, ktorí tu zavedú veľký reset, v cirkvách bude veľká apostáza, podľa iných prorostiev, traja zo štyroch odpadnú a zaprú Krista a pustia do gatí, príde na padlých anielov a ich spolupracovníkov, veľký výprask od Michala Archaníla bude tam ako hlavná sila sveta Pana Mária. A čo je to najväčšie, keď toto veľké hrozné zlo sa ukončí, príde veľká miera, veľká éra svetého pokoja a tisícročná ríša. Hovorí sa toto niekde inde, okrem tejto relácie, v tých tisícoch relácií v televíziách a rádiách, však som veľký čudák, že to vôbec spomína. Nož, ja sa na toho čudáka rád zahrám a prajem vám, aby keď to príde, ste si nebuchali hlavu o zem ako o zem buchovia, že ste si z týchto vecí robili posmech, že ste to nebrali vážne, že ste si mysleli, že to sú nejaké výmysly nejakého mentálne postihnutého chudáka, ktorý nemá čo robiť a takto nás bytočne strašil toho 12.6.2025 na Slobodnom vysielači štvrtok po obede. Dáme pauzu. deň musí prísť. Spieva Celine Dion, ktorá má obrovské zdravotné problémy a vidí, že ten život nebol len o pozemskej sláve, úspechu a bohatstve, ale na vlastnom tele zažíva nejakú tú veľkú biedu. A dúfajme, prajme, aby človek, keď zažíva veľké utrpenie, veľké súženie, veľkú bolesť, to je jedna stránka mince, ale môže to byť tiež súčasť veľkého toho krstu, ako pán Ježiš hovorí, kdo, keď e, išiel na kríž, tak povedal apoštolom, krstom mám byť pokrstený. Kým sa tak nestane, všimli ste si to, to si všimnú len mystické duše, povrchný kresťan si to vôbec nevšíma. On si myslí, krstáno, ja som bol pokrstený vodou a to stačí, ja budem spasený, tak ma to učil pán Farár. Keď som išiel na prvé sveté príjmanie, no tak keď si išiel na prvé príjmanie, to stačilo byť pokrstený vodou, ale keď už má človek 13 rokov, už by mal byť krstený aj Duchom Svetým, čiže primeranými vedomosťami, primeranou zbožnosťou svojmu veku, a nejakou už teda začať nejakou odvahou svedčiť o tom, že som bol pokrstený bodou, že sa k tomu sám hlásim a už naberám teda o 13-ročných detí sa nečaká nejaká zodpovednosť, a, ale už je to nejaká pozvánka, že už dozrieváš, už dievčatá začínajú mať menštruáciu, čiže môžu byť matkami v takom veku, alebo chlapci už teda sa rozmýšľajú, ako budem slúžiť, že príde aj vek dospelosti. A ja musím prevziať aj nejakú zodpovednosť v živote. No a neklamme si, ani 13-ročné deti neklamte, že sú už dospelí kresťania, pretože im môžete veľmi poraniť nie sú dospelí kresťania, ale sú pozvaní k tomu, aby z detského hravého stavu, bezstarostného, prešli už do stavu dospelejšieho, zrelšieho a v nejakej kresťanskej dospelosti sme všetci pozvaní. Kresťanská dospelosť je teda byť krstený Duchom Svetým a zobrať svoj svetý krst, svoju vieru, svoj život, vzťah k Bohu aj vážne, nepochabiť sa, ako väčšina pohanov sa tu pochabí, zabáva rehoce, tak pobirmovaný človek sa už nerehoce, už si to aj všíma, aj primerane zvážne a primerane rozmýšľa, ako sa obetovať a, a máme smerovať všetci k nejakému krstu ohňom. Nemusíme byť všetci umúčení, ukrižovaní, to je výnimočné, sú aj takí kresťania, ale každý z nás, pre každého je nachystaná nejaká osobná krížová cesta. Tu si musíme na kolenách pred sviatosti voltárnou alebo pred Bibliou, ak ste evanílici, tam je ten istý Kristus. V oblátke je tam je samé ticho, samé mystérium. No a v knihe Biblie tam je Kristus zase veľa, veľa, veľa slov, veľa príbehov, Ducha Svetého my potrebujeme. Aká je tá veta, ktorú ja mám tento deň žiť? Vnúkni mi ho, aby som a trocha sa aj vzdelať, aj aby som mal nejakú mentálnu výbavu a teologické minimum, aby som sa zorientoval v Babylone a rôznych nauk. A keď prídu na mňa nejaké skúšky, či vo vzťahu, manželstve, v kniažstve, v reholnom živote, v samote, choroba ťažká alebo tlaky nejaké zo spoločnosti, no tak nemám pustiť do gatí, ja nemám sa chodiť z toho spovedať, ako budem pravidelne púšťať do gatí a meniť si plienky, ako nejaký plienkolog. Ale mal by som teda podať svedectvo niečo aj vydržať a tým Kristom teda byť aj, aj, aj vyznať vieru, niečo aj vytrpeť. A ten krst do si absolvovať. Toto je povinnosť nás ktorí žijeme poctivú spiritualitu. Pretože každý máme v sebe nejaké to ego. Ezoterici to prehlásia ako nepokrstené, to ich najväčšia tragédia, to sú tie ezoterické šušne, že my sme už bohovia. Aj bez krstu ohňom, aj bez krstu vodou, aj duchom svetým, to netreba. Vám povedia, zaklamú vám. Už sme bohovia. Poďme sa zabávať a všetci milovať, pochechtávať a robí nejaké okultné praktiky. Však. Chyba. My musíme to falošné spútať, okresať a dať ho pod kontrolu kráľovi nebies, ktorý nech je kráľom v mojom srdci, v mojom tele. A keď si pre, prejdem všetky tri fázy svätého Krstu, vodou, duchom svetým a ohňom, prídu nejaké tie 10 ročia v službe nebu a ľuďom, tak potom príde aj ten blažený pokoj. Keď príde človek do samoty. Ak niekto toto neabsolvoval, ten príde do samoty, zažíva krz nejakou samotou, kde má byť jeden, dva dní sám, si začne obhrízať nechty, pobehovať nervózne a potrebuje utekať a utekať a behať a cestovať a rozplašovačky kaďaké robiť a rozplašovať iných lebo sám ten pokoj nemá. Pre ňo je byť sám. Neznesiteľné bremeno. A bude do konca života, dokým to nezobere vážne. A keď pôjde do nejakého vzťahu, viete, čo urobí takýto nešťastník? Tie svoje démony, ktoré neprečistil a to svoje nevyčistené, neskrotené ego bude dávať do vzťahu a urobí neznesiteľný ten vzťah bude hádzať tú špínu do svojej partnerky alebo partnerka partnerovi. Je otázka času, kedy sa to rozbije. A hodíme svoju karmu na deti, ktoré máme. Toto, to, to. No toto, väčšina takto žije. Pretože neprešli prísnou výchovou. Preto mám, niekto ma tu napomenul z poslucháčov. Počúvate sa vy? Pán moderátorko, čo vy tu na tých ľudí vypúšťate, akú nenávisť vy šírite tým svojim prejavom. A tak som sa zamyslel, vieš čo, je to nenávisť, ale ja som v škole Rudolfovej bol 20 rokov, ten bol na nás veľmi prísny, tak ma aj poznačil. No okrem toho som si študoval mystické knihy a napríklad sveta Katarína Sienská má tam že keď chcete poriadne duchovne žiť, musíte zobrať nôž svetej nenávisti a vyoperovať tie hnilé veci zo svojej duše s pomocou Božou, teda nie svojou, ale to musí byť svetá nenávisť k nejakým hriešnostiam, ktoré v sebe objaví, nejakým darebáctvom, nejakým zlozvykom, Podobne sveta učiteľka cirkvi Terezia Zavili hovorí, ak chceš, aby si teda niečo za sebou robil a bol duchovne veľký, ty musíš, no musíš, mal by si mať sveté pohrdanie niečomu, čo je nízke, čo je podle, čo, sa, čo je Bohu odporné. Ty to musíš sveto znenávidieť. Áno, ja tu ponúkam svetu, teda nenávisť, ale nehociakú primitívnu. Ja mám rád inteligentov, lebo som sám taký, ale svetu nenávisť voči zlobe, voči hriechu, voči bludu, voči takýmto primitívnostiam, zlozvykom, čo nás odvádzajú od Boha, to treba sveto znenávidieť, to si dobre zapamätajte. Takúto, takúto cenosť vám hoci kto z duchovných mužov nedá. Výnimočne to len to majú len ozajstní otcovia, ktorí to sami žijú a takto aj vychovávajú deti. Nie, že ich rozdrvia nejakým primitívnym fanatizmom a natláčajú im nejaké gebuziny, ktoré sami nemajú spracované, ale takto to robí poriadny tréner, keď má nejakého zverenca, či to je basketbale, či to je v tenise, či to je plávaní, zdravo prísno na chyby, vychytáme všetky chyby, ktoré máš, máš talent na niečo, budeš dobrý tenista, ale na toto daj pozor, to, to nerob. A zdravo prísno a s láskou sa sestra, lebo taká, keď toto nemáte, väčšina populácie je poznačená obrovskou rozmaznanosťou a zmekčilosťou. Premenia sa na nejakých ufňukancov, okyptencov, tých bambulov nevzdelaných, neporiadných. Potom takto budú postihnuté ich vzťahy, ich rodiny, ich deti, ich ženy, farníci, veriaci. Dáme si na nejakú ukážku na pauzu. Všetci sme spokojní a šťastní. Na čo by sme už nadávali? Veď není na čo nadávať. Máme sa ako v raji. dáno. Česi sa majú ako raj, lebo oni majú zemský raj to na pohľad, keď sa pozrie v Čechách, zemský raj to na pohľad. Ale nemyslíte si, bratia naši, my máme zase, z histórie to jasné, keď, sa, keď vznikal svet, Adam a Eva boli v raji, na 100% bol Adam, viete, čo? On bol na 100% Slovak. Ja to viem na 100%. Lebo len Slovák dokáže jesť kyslé jablka, chodiť z holú ricu a mysleť si, že žije v raji. To sú Slováci, to sme my. Ale my toho veľa nepotrebujeme. Len trošku chlebika, trošku soli, trošku slaninky, trošku toho páleného, jak sa povie, v horších časoch. Pekná pesnička, trošku humoru a je nám sveta žiť. No a takým vládnuť je sveta žiť. Ty si odstrenutý od reality, ale nech si žijú. Nech si majú jachty, nech majú Chorvátsko, Zázrive, nech majú bardie, čo, Spravodlivosť v živote nebola a ani nebude, ale my to prežijeme. A prežijeme to aj... Be- tak oni sú vlastne absolútne zbytoční. Na čo im venovať energiu, keď oni nám nevenujú nič. Nič. Ani len pekné slovo. Tak ja verím, že som vás so svojím slovom potešila a že som vám spôsobila trošku radosti a pozitívne energie. Keď už tí, ku ktorým sa tak niektorí utiekate, keď vám tú radosť toľko nerobí. Čaute, vaša Boženka. Áno, áno, Boženka, krásne ďakujeme za pripomenutie. Malo to gule, čo povedala však. E, lebo my potrebujeme okrem toho aj normálneho života, aj duchovného, aj trocha humoru. Lebo ak by nám toto chýbalo, takej detvianskej natúry, že pozrieť sa na ten život trocha aj s odstupom, aj s nadhľadom, aj s humorom, tak pri aj veľkých problémoch sa pozbudzujme a aj vidíme, že všetko má aj svoje nejaké humorné konotácie. A keď včera som čítal od našej popelky Libuši Šafránkovej, tá mala sklony k mystike a rozhovor jeden s ňou a tam mi strašne vadilo to, keď ho na ulici nazývali popelka, jo, tak mala chuť niekoho vytrieskať, dajte mi s tým pokoj už, popelkou. Ale tak potom sa na to aj usmiela a si také hlboké, čo sa ma dotklo v tom rozhovore bolo, že aj tie najtragickejšie postavy v divadle, v živote, v našich rodinách, v spoločnosti máme takých najväčších Černákov, extra Černákov, všetci majú, keby sme ich len negativizovali, len videli v nich absolútne zlo, tak tam není pravda, ona povedala, pretože v každej bytosti je niečo aj z Boha, niečo aj z humoru. V každej tej situácii aj na tom antikristovskej ríši bude niečo aj zábavné, aj srandovné a netreba úplne absolútne zvážniť a zblbnúť nejakou negatívnou, nejakým strachom z niečoho. Však aj diabol je tu, Pán Boh, keby chcel, tak ľustne prstom aj po diablovi a po pekle. A keď ho neháva, však na tom sa dá aj zabaviť, tak ako celá pandémia, ten cirkus COVID, však to bolo aj hrozné, trapné, nepríjemné, ale malo to aj grotesku v sebe. No, nechcem to zľahčovať, ale dalo sa na cestu rúšku na to pozrieť aj s humorom, čo tí ľudia predvádzajú, akí sú doplašení, ako sa ňajú, ako malí jojkovia na bulika dostrašiť a to bodá. to sú prekvapení nepríjemne. To sa na niečo stalo. Tu vám prečítam také posolstvo, ktoré snáď vás pozbudí. Čo nás to čaká? Na to by sme mali viac myslieť ako na smutné veci tohto sveta. Až sa nové nebo a nová zem spoja, bude len väčší život. Smrť tela, mysle a duše už viac nebude. Tohto nového života sa nikdy nesmiete báť, pretože vás oslobodí. Po zemi sa čoskoro rozšíri veľa lásky, vyliatej milosrdenstvo môjho syna. Táto veľká, veľká milosť bude ďalším krokom, ktorý urobí Boh, aby zachránil svoje deti od smrti duše. Smrť tela už dlhšie nebude. Plášný výraz. Rozmýšľal som dlhšie, čo to je, smrť tela už dlhšie nebude. Až môj syn zostúpi s novým Jeruzalémom. Niečo také nás čaká, je to v Biblii poslednej kapitole, nebeské mesto, nový Jeruzalem, ktorý bude mať rozmery 2000 km krát 2000 km, nejak tak, štvorcitové, nachystané, je to tam podrobne popísané neuveriteľné, až, až je nám ťažko uveriť, že niečo, nebo sa otvorí. Nie tu sa rozpúta peklo, ale potom sa nebo otvorí, prídu obrovské božie sily a či zostúpi nebeský nový Jeruzalém rovno 3 dní po vláde Antikrista, či to bude priebehu tisíc rokov, v ktorom storočí, či až na konci, neviem. Píše sa to tam a toto je kresťanská nádej, čo vám hovorím. To nie sú nejaké rozprávky ani bajky tomto by sme mali my verne to vám povedať. No a priznať sa, že ako kresťania to veríme, ale ako ľudia nevieme presne, ako a kedy to bude. Podobne ako koniec sveta. Koniec tohto zlého sveta, tejto ťažkej hroznej éry sa blíži, ale dátum nemáme. To vie len Boh Otec. V týchto zlých časoch musíte preukázať veľkú odvahu, zase niečo veľké. Viete, veľká milosť, veľkú odvahu, pretože tieto skúšky čo skoro skončia. Sústrete sa len na nádherný život, na ktorý čakáte a modlite sa, aby všetky duše prijali tento zázračný dar. Keby sme boli veľkí individualisti. Tak niečo takéto. Verím, si si to žijem, schovám sa niekde na lazoch a tam sa vytešujem, že to príde a nikomu o tom nepovie, to je moje tajomstvo. No, ale to je hriech nekresťanského individualizmu. Keď to robia ezoterici, tak to ku ním patrí. Ale my, kresťania, máme povinnosť vám oznámiť aj tým druhým, že vy ste pozvaní do tej tisícročnej ríše, každý jeden, čo ma počúvate, každý jeden Slovák, aj Čech, aj Moravák, aj Slezan, každý jeden občan planéty, ktorý žije na tejto zemi, ešte nikto ťa nezatracuje, ešte máš nejaké dni, roky života, aby si, sa na, aby si bol hoden do tisícročnej ríše prísť. Čo mám robiť? no tak opustí nejaké sprostosti, hriechy, čo sa Bohu nepáčia, začne nasledovať Božieho syna. Tak je to jednoduché. Stačí len skončiť niečo a niečo, niečo hlúpe a niečo múdre začať. Ale nie len teoreticky odkladať to na iné životy teraz. V týchto zlých časoch musíte preukázať veľkú odvahu, Skúšky sa čo skoro skončia, nádherná veta. Čiže nielen pustiť do gati a chodiť sa spovedať, to je nedôstojné dospelého človeka. Keď sa to stane kresťanovi, vo vývoji, tínežerovi, tomu odpustite. A nejakému dospelému, ktorý mal slabé chvíľky, no stane sa to, ale sme povolaní troška vidieť dospelí ľudia, nehať sa tu dostrašiť, my sme zrádzali Krista, nedôstojne, sa nám nepatrí. Duše, ktoré odmietli prijať pravdu väčšného života, si namiesto neho vyberú väčšné zatratenie. Toto sa nám tiež v cirkvách vytratilo. My o väčšnom zatratení nehovoríme ľuďom nič. My ich čičíkame, im svedomie. Však budú možno spasení, no však oni majú kopu dobrá, my chlácholíme pohanov. Môžete zostať byť mohamedáni, kľudne ho stante hinduisti. Však to je vlastne jed. Však vy už teraz žijete v systéme falošného proroka, aby ste zradili evanílium, pri väčšnom zatratení nehovoríte nič, to vám nehovorím, aby ste niekoho sekerov naháňali za to, že nechodí do kostola. Ale my sme povinni hovoriť o väčšnom živote, aj v väčšom trápení. Mnoho duši si zo, aby boli aj toto, nebuďte hlupáci, tak však to je ako hodiť sa pod vlak, niečo podobné, ešte horšie vybrať si túto možnosť. Sú iba dve voľby, napriek tomu mnohé z týchto duší veria, že je aj tretia. Tak zatiaľ je tretia, očistec existuje, ale prídu len dve možnosti. Blížime sa k tomu. Tí, ktorí nasledujú sekty vytvorené mocou zlého, chybne veria v iný mystický život, ktorý im bude, v ktorom im bude vraj daná veľká moc. Veria vo falošných anílov, zbožňujú falošných anielov a žiaľ mnohí z nich existujú, ale nie sú to anieli Boha. Toto je najväčšia chyba všetkých, ktorí baštite Pálešovú angeológiu, kde takéto varovania veľmi jasnou rečou nie sú. Ale je tam aj to také skoro katolícke, aj s takými horoskópmi a vlastne s inými náboženstvami, tak pekne inteligentne podané v tých hrubých knihách, ale takéto jasné varovanie, jasné oddelenie anielov falošných, od anielov verných Bohu, tam nie je. Napísal som to pánu Pálešovi, niečo mi odpísal, ale v podstate nič na tom nezmenil. Ide si svojou nie svetou cestou a mnohí ho obdivujú nekriticky. Trpia v reťaziach, priepastiach pekla, teda tí padli anili a napriek tomu dokážu ešte klamať Božie deti, ktoré veria, že sú anielmi svetla. Jediné svetlo, za ktorým musíte ísť, je svetlo Boha. A to je pravda. Kráľovstvo, nový raj, ktorý vás očakáva, je to, ktoré vám slúbil Boh a kde bude vládnuť môj syn. Toto opakujeme kresťania v všetkých cirkvách, že to je podstatné. Ak chcete mať niečo s Pán Božkom, ktorého hľadajú všetky náboženstva. Nech sa páči, máte ešte slobodu, ale ako náhle chcete mať niekto, niečo spoločné našim stvoriteľom, nebeským mocom, a chcete ho mať v úcte, veľmi dobre, ak sa preto rozhodnete, ale automaticky vám naskočí uctievacie syna. Pána Ježiša, čiže kresťanskej hodnoty. Toto vám pripomínam, že to je tá veľká vec. Veľké veci sú blízko pred nami, ale táto veľká vec je najdôležitejšia. Tá by mala byť prítomná už teraz, nie z tejto chvíli. ak si to pochopil, tak to není moje slovo, moje snahy a moje zvýšenie hlasu a karhanie. To je úplne vedľajšie. Ak náhodou teraz si si to uvedomil, tak to bol Duch Svetý, ktorý je v tebe, ktorý ti to pripomenul a ktorý ti to zvedomil. Pretože mnoho, väčšina ľudí, čo to nežije, sú v duchovnom bezvedomí a sú obeťami veľkého omámenia, ktoré ponúka Duch Nesvetý, Duch tohto sveta. Máme hodinku za sebou, dáme hudobnú pauzu. Lord, you guide me when I'm weary on this path I cannot see. Through the valleys, through the mountains, you are here to comfort me. You remain my strength and stay. The Lord is my shepherd. I shall. your grace will see me through. Your rod and staff protect me through darkest night. Your tento týždeň Igorovi, Mihi, Miroslavovi a Miloslavovi. Viac info a číslo účtu skverkodom je na umeniežiť.eu ak náhodou chcete podporiť moju osobu, prácu, ktorú robím. Tak pekne vám ďakujem aj pánovi za to, že sa stará, za to, že mi dali trúbku, cez rádio Slobodný vysielač a môžem vám ako jeden z anielov pozemských vytrubovať úplne slobodne veci, ktoré sa inde v iných médiách, hlavne tých kato- či polokatolických vôbec nespomínajú. Ja sa za to hambím. Je mi to ľúto, možnosť tých redaktorov, redaktoriek by aj chceli niečo podobné vysielať, oznámiť vám, rozobrať. Nie je im to dovolené ich nedriadenými, ktorí majú plné gate a ktorí majú vlastné záujmy na oveľa vyššom mieste ako záujmy Božieho kráľovstva a tisícročnej ríše a ja ich tu spravodlivo prísno karhám, že budú veľmi prísno za to zodpovední keď sa raz tam ocitneme, čo si urobil? Ako si varoval svojich bratov a sestry? Sú spútaní. Na čo ste sa dali do paktu s Konštantínovou církou, teda štátom. Na toto, aby ste boli zabezpečení, aby ste mali nadbytočné paláce, v ktorých bývate, nadbytočné izby, nadbytočné prostriedky, aby ste mali nadbytočné plné gate. O tom to je život, aby ste krivili aj druhých a nepovedali za to žiadne prepáč. Všimli sme si to, bola tu pandémia, bola tu totalita. Všimnite si, ako sa zachovali. Boli na strane organizovaného zločinu. Doporučili vám slepo nasledovať falošných odborníkov. Dobodať. Vraj, ide o zdravie. Tu o žiadne zdravie nešlo. Išlo o obrovskú korupciu. Obrovské zneužitie moci, vedy, médií, cirkvy. A vy v tých funkciách ste spolupracovali a usmievali, pochechtávali ste sa. Ako strašíte a bodáte ľudí, a to, keď vám niekto pripomenie a ty vieš o tom, že mali niek kopu ľudí aj vedľajšie účinky sa zle cítia, že sú z nich invalidi, že sú tu aj mŕtvi. Nie, to nevieme, hlava do piesko. A vy ste kresťania, nie ste. Ste zbabelci. A Biblii sa o vás píše, robili sa robili zločiny alebo mali účasť na spoluzločinoch vyhrada vo svedomí. Bol zločin voči ľudskosti. Spáchali ho hierarchovia v tejto cirkvi na tomto území. Katolícky či polokatolícky. Nepovedali za to žiadne prepáč. Dodnes. Chodia na nehodné sveté príjmania. To, že ich čaká obrovský výprask. Nikto im to okrem mňa takýmto tónom nehovorí. Vyrábajú falošný pocit bezpečia, falošné zdravie. A keď prídu vedľajšie účinky, sú ako malé, dostrašené, docikané deti, čo nevedia zachovať sa ako chlapi. Není tam jedného, čo by priznal chybu. A keď vás Vigano varoval, čo to tam dávate do tých vakcín za nanotechnológie, za oxid grafénu, nejakú neoverenú mRNA er technológiu. Nevie sa o tom nič. Je to neschválené, je to nevedecké ešte. A vy to nanocujete, vyhadzujete ľudí, vy sa nehambíte, tak ste ho vyhodili z cirkvi. Nepovedal mu nikto, ďakujeme ti za upozornenie. Takto ste vy dopadli. tak si ju vás prečítame z poselstiev. Či niekto tam hovorí, chce niečo povedať? Sa tam niekto ozýva. Stano mi to odkazuje, poznú celá relácia je zaujímavá, odporúča. S pozdravom Stano, ďakujem, ak chceš zavolaj. V tejto druhej časti, alebo napíšte nejaký postreh, ja nemôžem sa nerozčulovať nad tými neprávostiami, ktoré vidím okolo seba. A to nekajúcnosťou, na to nezodpovednosťou ste obetem americkej, amerikanizmu, ktorí tam vyrobili sa, postavili si tam sochu slobody, slobodomurársku. Tam chodia tancovať okolo nej. Nespravili ste na druhej strane oceánu sochu zodpovednosti. Vaša diagnóza. Banditi. Viktor Emanuel Franko toto vymyslel a napomenul Američanom, že toto je zle. Socha slobody, nech sa páči sloboda, to je dobré, ale a zodpovednosť žiadna? Čo za vizitku? Sedmo spáči, ozembuchovia, či zdochliaci, ak je niekto ozembuch, Ja ateista, neverí, Boha neverí, nič, no tak mu odpustíte. Ak bol malé dieťa, možno vypadol, máme z kočíka, sa tam udrel. No a neverí Boha, neverí duchovný svet, no tak čo s ním? Tak len súcit ako s pacientom. Ale keď je niekto Sedmo spáč, on vie, že to je Biblii, vie, že sú to dôležité veci a on sa tvári, že to neexistuje a že to není dôležité a konec sveta nejaký bude aj ten antikrist, ale však sme mali veľa antikristov a to nevieme. Takýto sedmospáčstvo, to, to sa už blíži, to je, ura, to je zarmucovanie, zarmucovanie Ducha Svetého. A keď je niekto vyslovené, že vie, že to je pravda, že to je zločin, a on nepovie ani bu, ani mu aj v nejakom vysokom štátnom či cirkevnom úrade. On to vlastne tým mlčaním prikrýva, aby mu prišli prašivé judášské peniaze a nejaké dotácie a nejaké výhody. Čo ty si zdochliak duchovný. Toto sa nebude odpúšťať. V Biblii napísané, nie všetko sa vám odpustí. Hriechy proti Duchu Svetému sa nebudú odpúšťať. To znamená, keď má niekto veľmi jasno, má vzdelanie, má postavenie, hrá sa na kresťana. On to zignoruje. A keď mu to z láskou niekto ho napomenie, čaká ho z tých výpraskov niečo hrozné. Nezaslúži vojsť do neba s takouto čiernym svedomím. Cirkev bola znútra zamorená nepriateľmi Boha, píše sa v jednom osobnom zjavení. Oni, je ich do 20, ktorí ju ovládajú zvnútra a vytvorili ten najväčší klám. Zvolili si muža nie z Boha, začal, čo svätý Otec hodný údelu Petrovej koruny bol starostlivo odstránený. Tak toto bolo na Benedikta 16. vraj globalist, globálni kmotri neinfiltrovali už len vlády tohto sveta, nepenetrujú iba tajné služby a korporácie a vedecké inštitúcie a VHO a OSN a VEF a čo tam je kadečo, ale oni vraj infiltrovali už aj Vatikán vraj je tam 20, tedy bolo to 2013 takto povedané a vraj si tam dosadili nejakého proglobalistického spolupracovníka. Videli sme to, čo tu vyvádzal 12 rokov, ako naurážal tých 100 miliónov katolíkov, najvernejších, ktorí chodia pravidelne na bohoslužby a k svetému príjmaniu. Sú tak doráňaní, v každej farnosti by mala byť nejaká vaňa plná svetého oleja, kde by si chodili tie rany hojiť. Ani nenapadne na tej synade. Tvária sa, že bol svetý otec, ktorý nebol svetý. Bol pravdepodobne nimi dosadený. A hral im do a vôbec nekritizoval Svetové ekonomické fórum, všimli ste si, že ako zomrel pápež František, tak odišiel aj Šváb. Ako keby aj Biden, aj Schwab. ako keby títo chlapci boli zohratí a splnili v dejinách nejakú úlohu, ktorá je tu v týchto posolstvách, že to je už predkapela falošného proroka. Už tomu chýba len Antikrist pre nejakým rozoštvať konflikt svetový, alebo nejaký je to pred nami a nejakého, že potrebujeme nejakú obrovskú krízu. Už sa to chystá a potom príde obrovský falošný spasiteľ, ale musí prísť najprv tá kríza, aby ten falošný spasiteľ sa objavil a ponúkol riešenie. Ufá sú vraj už nachystané. Možno z UFO príde a povie, že nás sledujú mimozemskí tvorcovia, ktorí dohliadajú na tú planetu a prišli nás zachrániť a dajú nám tu nejakého svojho veľvyslanca. Všetci budú žasnúť, že už konečne prišiel ten falošný Kristus. No, tak nás príde vyskúšať. A všimnite si, že tie kresťanské veľ... čím je väčšia tá církev, čím má viacej prostriedkov, výhod, a, tak tým o tom viac čuší. A potom sa objaví šelma a bude uctievať toho prvého. Svet bude uvedený do strašného zmetku. Ľudia budú v pasci. Na jednej strane bude falošný prorok ovládať všetky náboženstva sveta, a bude lúpiť lásku tých, ktorí poznajú pravdu. Tí, ktorí poznajú pravdu, ma neodmietnú, lebo je ich kráľovstvo Božie. Antikrist bude preukazovať falošnému prorokovi veľkú úctu. Preto však, že bude mať politickú úlohu, ich vzájomná oddanosť jednotí mnoho ľudí, ktorí budú tlieskať tomuto spojenectvu. Tieto udalosti začnú čoskoro dávať zmysel. Tí, čo budú skúšať vás priviesť ku falošnej viere, ktorá nie je z Boha, budú veľmi presvedčiví. Neodhalia nikdy svoj pravý zámer, kým nebudú veriť, že túto bitku vyhrávajú. Potom ale zničia mnohých, ktorí odmietnú prijať značku šelmy. Povedia, že to bude znamenie skutočného svetového mieru, lásky a jednoty, ale v jeho odpornom jadre sa bude skrývať číslo 666 v znamení šelmy. Práve tak, ako sveté medailóny ponúkajú ochranu z nebies Božou mocou, značka šelmy priniesie za sebou smrť smrť duše a smrť strašnou chorobou. Tí, ktorí ho odmietnú, sa budú musieť ukryť a pripraviť. Viem, že to naháňa hrôzu, ale je to pravda. Zasiahnem s pomocou vašich modlitieb k ukončeniu tohto prenasledovania. Vy, moji milovaní nasledovníci, ktorí poznáte pravdu, ste pripravovaní ku pomoci tým, ktorí budú zápasiť s týmto poznaním. Ako náhle sa to stane, moja zvyšková armáda bude silou, s ktorou bude treba počítať. Jej sila bude spočívať schopnosti zachrániť tých, ktorí budú trpieť týmto diabolským činom pomsty na Božích deťoch. Odkazuje vám váš Ježíš. Je tu podpísané a je to celkom možné, že nás takto z neba varujú. Viac vecí sa priplnilo z tejto knihy pravdy. No tak cítim za povinnosť, nie vás tu len zabávať nejakou pani Boženkou alebo mistrem Bínom, alebo nejak čičíkať nejakými vedľajšími teologickými témami ťutili muťuli, je to k veci, čaká nás to a vďaka Bohu, že počúvame a môžeme sa na to psychicky aj duchovne, niekedy aj fyzicky možno pripraviť, ak tu nejaký hlad príde umolo vyvolaný, lebo už vidíte, že v Holandsku tisíce farmárov ničia, oni sa tam búria, to je umelo vyrobené, nadiktované antikristom. Majte nejaké potraviny na mesiac, na dva, pripravené, také, čo nepodláhnu hneď. Človek si môže nejaké špagety, nejaké závaranie, nejaké konzervy pripraviť, aby ho to nezaskočilo. Dáme na druhou ukážku na troška na zmenu. Tohle není hra, kterou bych chtěl hrát a v církvi taky. Hledáme hlavně boží vůli. Pane Bože, co mám dělat? Rozhodni to ty já budu poslušně plnit svoji vůli, pak jdu třeba do toho řeholního řádu a ještě z toho děláme cnost. Já jsem poslušný svého biskupa, já jsem poslušný svého řeholně představeného a, a tak o, on mě řekne a já to poslušně vyplním. Jasně, to je krásný, ale zůstaneš chlapče dětskem a až do smrti. Se a zbavíme se odpovědnosti, seš tím axolotlem a budeš tím až do smrti a sám si to vybral. Jo? To znamená, uh, uh, ono je to svádivě příjemný a ještě z toho někdo dělá, co vyvyšuje to. Jo? Uh, každý člověk a každý z těch křesťan, i kdykoliv slyšíte, je to rozkaz, se <laughs> vždycky dávám do závorky to, jo, jaký rozkaz, jako jo? Tak já jsem Marek Váchne, tak já, já chci udělat nějaké řešení. Takže tím chci říct, že tady máme ty struktury a i v tom duchovním životě hledáme tu boží vůli. Mám tu historku, jak ta holka za mnou přišla a e, ptala se mě, jestli maturantka, jestli si myslím, že je boží vůle, aby chodila s tím klukem z toho Bčka. Dneska mají spolu čtyři děti, tak je to dobrý, dopadlo to dobře. Ale já jsem mi pochopitelně řekl, nikdy ti to nesmím říct. Jo? E, klidně se to pomodli a pak se rozhodní, ale nes břemeno odpovědnosti a riskni to, že to třeba dopadne dobře nebo ne, ale ty se musíš rozhodnout. To znamená přechodový rituál, e, běžmování chlapy. Já si to představuji, že to je poslední turistická značka na stromě a dál už musíš jít sám a teď si vybuduj tu svoji katedrálu sám, eh, máš těch 50 tisíc, 100 tisíc možností, co udělat se životem, tak eh, vezmi rozum do hrsti a, a udělej ten život takový, jak, jak, jak to má být. A Židi to říkají krásně. Boží vůle, chlapče, eh, tak říká, výborně, uvědomte si, co umíte, v čem jste e, dobří, e, co vám jde, e, co vás baví a co vás těší, co opravdu děláte rádi a pak si uvědomte, co potřebuje tento svět. A tam, kde se to protne, tak tam by to teda mohlo být jako moc a moc zajímavý. Mare Gorkovách z České republiky. Kolega Kněz, tak máme rovnaký vek. A tu jsem ho uvádzal v takom negatívnom keď povedal niečo nevhodné. Teraz som celkom zámerne uverejnil niečo pozitívne, pozbudivé, veľmi dobré, určite je také. On produkuje, aby ste sa aj na kniazov za to, že niekto povedal nejakú chybu. On napríklad povedal to, že on má taký dojem, že na Putina treba zautočiť nejakou silou, som bol zhrzený. Prednosta katedry etiky Karlovej univerzity, otitulovaný inteligentný chlapec. Napísal som mu to do mailu. Mlčte, nerozumíte ničemu. Odepsal mi teraz ešte väčší. Vôbec si neuvedomil, že keď vy na Putina zautočíte silou, tak Putin nebude chrápať a naháďa vám tu atomové bomby a skončíte. Absolutne si neuvedomuje, čo trepe absolvent Aspen Institutu. Nafetovaný mocou tohto sveta a úspechom pochechtáva sa tam po médiách. Som zahorel svetým hnevom, ale to neznamená, že ja tohto brata, aj vám to neradím, aby ste ho úplne odpísali, napluli, obchádzali a vynadali a mali ho za nejakého judáša. Jednoducho je dobro so zlom pomiešané aj v ňom. Keď vám povie niečo veľmi zlé, nebezpečné, tak to zoberte ako veľké varovanie a, a nerobte to. Napomente ho medzi štyrmi očami, šiestim, aj mailom sa to dá, alebo telefónom, návštevou. No a keď hovorí niečo dobre, tak to zoberte. Každý kňaz, každý človek. Keď vám to aj otec v rodine, to znamená, keď sa otec v rodine pomýli a chce voliť, že tu chce zaviesť komunizmus a inak je dobrý, no tak vyberajte aj vlastného otca, v niečom je dobrý a niečom není dobrý. Rozlišujme. To je znak toho, že máme Ducha Svetého a neodsudzujme. Ani pápeža Františka, ale nenegativizujme ani otca, ani Marka Váchu, ani Halika. A, tak sa učme pekne znášať navzájom a poučiť sa z každej situácie. Každý sme na ceste a môžeme sa aj míliť. No počúvajte, je ďalšia bomba. Obraciam sa ku všetkým mladým ľuďom vo svete, všetkých náboženských vyznaní a všetkých vier. Ja som Ježiš Kristus, spasiteľ sveta, a čo skoro sa vám dám, nechám poznať. Ako náhle sa to stane počas nadprirodzenej udalosti, ktorú budú prežívať všetci v rovnakom okamihu, po celom svete spoznáte pravdu pravdepodobne sa tu hovorí o varovaní, vraj to má byť 15 minút, že všetci sa ocitneme na audiencii pred nebeským mocom a pocítime tisíckrát zosilnenom svedomí sa nám ozve to, čo sme v minulosti nemali ešte doriešené a dostaneme šancu to napraviť. Možno to bude toto možno niečo iné. Možno, že teraz moje volanie nepríjmete, Možno, že ma nepríjmete ani vo veľkom, vo svojom každodennom živote, ale až pocítite moju lásku, na ničom inom vám už nebude záležať. Čas k druhému príchodu je blízko. Táto udalosť, kedy prídem, aby som vám priniesol pokoj, kedy slávnostne vyhlásim nový raj, vás zaplaví radosťou, akú ste nikdy predtým neprežili. Prinesiem vám pokoj prekonávajúci vaše sny. Život, ktorý hoci len letmo zbadáte, bude všetkým, po čom túžite. Druhého príchodu nie je potrebné sa obávať, pretože to bude tá najpôsobivejšia radosná udalosť. To vám sľubujem. Ja to ma prekvapilo, že na viacerých miestach týchto odkazoch je, že to vám sľubujem. V Evaníliu není vôbec, že Ježiš by nám niečo priamo sľuboval. Nejaké prísľuby máme, nejaké predikcie, ale toto je krásne, že to vám sľubujem. Zaujímavé. Nesmiete sa báť alebo sa domnívať, že život skončil, že vám bol upretý čas daný vám pre tento svet. Pretože život ešte len začne. Takto toto som tušil, že toto, čo my žijeme, to nie je život. To je len provizorium. To je čakanie na život. A vraj ten život sa po tej antikristovej hrôzovláde začne. Tento raz už nebude žiadna trízeň, bolesť, hnev, nenávisť alebo odlúčenie iba láska bude prekvitať a s ňou život nádhery, kde budete žiť v úplnej harmonii, láske a pokoji so svojimi milovanými. Pripravujem svet na túto veľkú predpovedanú udalosť. Aby som vás pripravil na to, že sa svet v myhnutí oka zmení k dobrému, musíte prísť ku mne aby vám mohol byť daný tento život v novom raji, kde bude zachované vaše dokonalé telo i duša, musíte ma poprosiť, aby som vám vašu dušu očistil. Veľmi dobrá rada. To je znak pravého proroctva, že nebude hovoriť, že si pôjdeme do raja. Ale naše duše by mali byť čisté. A my sa znesvecujeme vrátane mňa kadečím, a potrebujeme povedať, drahý Bože, odpust mi, krv Kristova, očisti ma. Pane, zmiluj sa nado mnou a poveda to veľmi vrúcne aj nahlas, zakrič to na, do neba, keď sú tie hriechy veľké. On ti veľmi rád odpustí. Boh sa nevyžíva v trestaní, ako dobrý otec sa nevyžíva v trestaní, a keď to musí robiť. On sa, dobrý otec má rád aj Určite Ježiš má rád, e, keď môže odpustiť, keď môže obdarovať, potešiť ako normálna bytosť. Aby som to mohol urobiť, musíte ma poprosiť, aby som vám odpustil vaše hriechy. Je to tak jednoduché. Ja viem, že ste hriešnici. Aj vy viete, že ste hriešni. Ale to vás nikdy nesmie odo mňa oddeliť. Ak ste ustarostení alebo ustráchaní, tak mi povedzte o svojich obavách a ja utíším vašu bolesť. Dôverujte mi a ja otvorím vaše oči k pravde o vašej nádhernej budúcnosti. Až zem bude obnovená a druhý príchod vyhlásený, budem vás čakať, aby som vás privítal. Budem vás vždy milovať, lebo to pre vás som sa vzdal svojho tela, keď som privolil, aby ma ukrižovali. Keď vás tak milujem, potom by nič nemalo stať v ceste, aby ste sa dnes na mňa obrátili. Čakám na vaše volanie. Aj tu je krásny odkaz od kráľa. Kráľa slávy. To nie je hociaký král. Aj keď sa zdalo, že to je král potupy. Král posledný z posledných chudákov. To je král slávy. To bola len jedna krátka časť jeho bytia, ktorú, pre ktorú sa vraj narodil. A Peter, keď ho odrázal, toto sa ti nesmie stať. Že ty si Mesiáš, syn živého Boha. Čo tu ty rozprávaš o nejakom potupení, ukryžovaní? Čo to tu rozpráva? A pán Ježiš zdvihol prst a prísne ho pokarhal. Odiť sa tam. Nemáš zmysel pre veci Božie. Iba pre tie ľudské. Tak dostal výprask. Prvý pápež, ktorý bol príliš veľký humanista. Nerozumel Božím plánom, bol príliš ľudský dobrotivý a to, to bola najväčšia chyba naša, že sme príliš zmekčili a milosrdní a nevidíme si od nosa pár centimetrov, len to, čo sme doteraz a nie sme otvorení pre Božie mystéria, veľké veci, ktorým patria veľké utrpenie ako nejaká, ako nejaká predchuť tej veľkej slavy. Dáme pieseň. vierou, blíži sa sprievod ženicha. Tak pána privítajme spevom, chcem zo zažatou lampou stáť po boku múdrych panien, čo čakajú vida see sme si povedali aj o veciach strandovných, aj o veciach vážnych, jedno s druhým, aj čo príde, má tu byť obnovený raj. Málo kto to verí, ale je to predpovedané aj Bibliou, aj týmito prorodstvami, že to, čo mali Adam s Evou pred pádom, tak taký svet príde. Na túto planetu a tichý zdedia zem. Títo blázni tieto krysy kadejaké, to kmotry s lotrami to nezdedia. Týmto bude vzaté. Dostanú popapuli. To by mala byť Svetá Církev a Svetý Otec, ktorý by to takýmto tónom celej planete povedal. Planétu na to pripravil. Ak to nerobíme, patríme medzi sedmospáčov. Nebudeme za to odmeniť. Načasovanie príchodu falošného proroka sa bude prekrývať s vyhlásením vojen po celom svete. Tieto vojny budú rozpútané okamžite, lebo nejako zrazu, asi v preklade, a ľudia sa budú krčiť v strachu, až sa ich následky stanú zrejme. Vojny vyklíčia a rozvinú sa ako búrka púšti, kde naberú rýchlosť, a ako zlodej v noci zastihnú všetkých, ktorí majú pocit, že ich mier je už zaručený. Bude sa na nich podielať tak veľa krajín, že všetci budú prekvapení. Čo skoro, uprostred krvi prelievania, teraz pozornite, nebudeme sa tu len mlátiť a vraždiť, sa Antikrist nechá spoznať zmetok, strach a strata úrody, problém zhorší. Onedlho potom bude tretia pečať odhalená, až ľudia budú zháňať jedlo, keď hladomor zovrie ľudstvo. V nedostatku jedla, v nedostatku odvahy, bez pomoci ľudstvo sa bude chytať čohokoľvek a kohokoľvek, kto ponúkne chvíľku oddychu. Javisko bude postavené pre Antikrista, pre jeho príchod a jeho ohlásenie svetu. Na inom mieste sa predpovedá, čo ma prekvapilo, možno aj vás, že Antikrist príde z východu. Málo kto ho odtiaľ čaká. Možno to bude Rus, možno Číňan, možno Turek, možno Izraelec, vraj z východu či z Blízkeho východu vidíme. V tom čase sa ľuďom toľko uľaví kvôli tomuto mužovi mieru, ktorý ponúkne toľko nádeje, že sa stanú jeho ochotnými otrokmi. Áno, každý, kto túži byť obrovský otrokom niekoho, tak sa bude, bude mať orgie otroctva. To bude môcť úžiť. Nechajú sa chytiť do jeho starostlivo vypracovaného plánu znovu sporiadať svet a spojiť všetky národy plán, o ktorom im povedia, že bude pre dobro všetkých a zbaví svet, hádajte čoho? Terorizmu. Nepriateľov, o ktorých povie, že ich porazia, nad ktorými bude vykonávať kontrolu, to budú nevinné obete, ktoré použije v podvode, ktorý predloží svetu. Keď mier alebo to, čo bude vyzerať ako prímerie, bude obnovené, potom príde ďalšia etapa, jednota všetkých národov, všetkých náboženstiev, všetkých krajín do jedného celku. To bude koktejl všetkých koktejlov. Vtedy spojenectvo medzi falošným prorokom a antikristom sa stane úplne zrejmé. Tí, ktorým bola daná pravda, ktorých mená sú v knihe živých, budú vedieť, čo sa deje. Ostatní, slepí k pravde môjho učenia, nebudú mať také šťastie. O tomto bude záležitosť vyčkávania. Moja trpezlivosť bude znamenať, že sa budem snažiť zachrániť a ochrániť tých, ktorí nebudú schopní poznať pravdu. Moja trpezlivosť a moje milosrdenstvo vyústi do Božieho zásahu vo veľkom rozsahu, aby som zachránil všetky Božie deti zo zovretia šelmy, ktoré jediným cieľom bude povzbudzovať k hriechu. Lebo tu je jedna vec, ktorú musíte vedieť. Za príťažlivým čarom Antikrista bude ležať plán podnecovať hriech, aby ľudia urobili konečnú voľbu byť na strane šelmy a vo vzdore voči Bohu. Až ten čas príde a potom, čo bude mnoho urobené všetko k záchrane duší, bude koniec. Len vyvolení budú vzatí do môjho kráľovstva, odkazuje nám náš kráľ a pán, pán Ježiš. No vypočujme si aj niečo z inej cerkvy, tuším od baptistov, nejaký angličan po slovensky nám povie, ako si predstavuje tisícročnú ríšu. Eskatológia to je, to je teológia veci v budúcnosti to znamená, že ja skutočne verím, že bude tisíc ročné kráľovstvo. To nie je obrázom niečoho, čo sa teraz deje. Je to skutočne tisícročné kráľovstvo a pred príchodom Ježiša na to kráľovstvo bude vychvatená nevesta do nebi a potom na zemi bude sedem rokov súženia o čom veľmi veľa písal Daniel. Tak, aby, aby ste vedeli, že z toho pohľadu a, a, prídem dneska. Tomu výkladu teológie veria nielen baptisti, ale aj presbyteriani, luteráni, kalvini, samozrejme nie všetci, lebo, lebo ako som hovoril, že každý má trošku iný pohľad na veci, ale bude tisícročné kráľovstvo na zemi, v ktorom Kristus bude pánovať spolu s veriacimi, či zo starého zákona, církvou a tými, ktorí počas veľkého súženia uveria. To nás čaká. Verím, že je zjavenie Jana, že nie je metaforou, tejto dnešnej dobe niektorí vedia, že zjavenie Jana je len metaforou toho, čo žijeme teraz, ale že skutočne bude, hoci sú určité veci metaforicky opísané, to je jasné. Napríklad je napísané, že príde pán Ježiš s korunou na hlave a mečom v ústach no sa zdá, že tam je niečo metaforické. Tieto dve veci metaforicky vyjadrujú, že pán Ježiš má právo kráľovať, lebo korunu má, a má moc pánovať. Meč v ústach. Samozrejme, to sú metaforické vyjadrenie, ale že príde, to je realita. To nie je metafora. Som presvedčený, že musíme začať s predpokladom, predpokladom doslovného výkladu písma. Potom, keď je niečo jednoznačne, obrázne povedané, tak vtedy vykladáme to ako metafora, metaforu. Musíme si dávať pozor na to, lebo inak budeme aj stvorenie za 6 dní, aj potopu, aj príbeh Červeného mora, aj Jonáša, aj vtelenie Krista a chodenie po vode, dokonca aj Kristovú zástupnú smrť vykladať ako metaforu. Je to veľmi nebezpečné tak skutočne verím, že Pán Ježiš to tohto sveta vráti Napraví to, lebo je to v takom stave a bude v takom stave, napraví to nespravodlivé a znovu vytvorí svet, ako by povodne mal byť. Tak, ďakujem za pozbudenie. No a ja to čítam, či Sveté písmo alebo z týchto posolstiev, však môžeme vrátiť ešte pokračovať, to je téma. Najväčšia zo všetkých tém, a je dobré, aby sme na to upierali svoju nádej, svoju pozornosť a nedávali nádej do sfalšovanej a ukradnutej demokracie. Ani sa moc nerozčulovali nad korumpovaným svetom a týmito lotrami, schotrami či kmotrami, ktorí nezastavíte ich, už sú tak rozbesnení a tak vyhľadovaní po svetovláde, že aj Boh im to dopraje, tak im to doprajme. Na čo bude, ako to skončí? Musíte predsa vedieť, že všetká moc patrí mne. Zlí a tí, ktorých zotročuje, nemajú nado mnou žiadnu moc. Ale ich vplyv zničí mnohých a tých, ktorí zostávajú otvorení, klamu moje kráľovstvo vás očakáva vo všetkej svojej nádhernej vznešenosti a tento čas je už takmer tu. Rozširujte sa, moji nasledovníci, znásobte sa v skupinách a hlásajte slovo Boha, pravdu, obsiahnutú vo Svetej Biblii. Musíte sa teraz vrátiť k evaniliám a pripomínať ľuďom ich obsahy, pretože v nich leží slovo Boha. Mnohé nové zákony budú zavedené vo vašich národoch, kde kniha môjho otca sa stane nedostupnou. Nesmiete nikdy prijať tieto zákony, pretože ma popierajú. Keď nemáte prístup ku mojim učeniam, vaše deti ma nespoznajú. Keď moje učenie, Božie zákony budú zakázané, potom budete vedieť, že je to ruka satana, ktorá vedie vaše vlády. Nesmiete dovoliť, aby sa vami, s vami jednalo ako za trokmi. Nesmiete podľahnúť nezmyselným zákonom, ktoré popierajú vašu slobodnú vôľu. Nikdy nezabudnite, že ste sa narodili s darom slobodnej vôle, darom to Božím. Ďaká, Pane, že si nám dal život, obrovský dar. Ďaká, že si nám dal slobodnú vôľu. Zdá sa to troška menší, ale mne sa to zdá ešte väčší dar ako ten život. Pretože život majú aj zvieratka, ktoré sú naprogramované. Nemajú dar slobodnej vôle ako človek. No a dal si nám ešte tretí dar, dar väčšného života, ktorý sa nám zdá taká, ako taká prkotinka však nejako v našom živote, to bude až potom na cintoríniku si to spomenieme, keď sa pomodlíme nejaký očenášik na omšičke, a troška dáme pán Božkovi no, zo svojej lásočky. To takto, toto sme my robili z väčšného života, ale však väčší život je väčší dar ako slobodná vôľa, ako dar života, ako celá planéta, ako celý vesmír. A to sme dostali ako dar. Nezabudnite sa za to poďakovať. Týmto začne vaše obrátenie, vaša zbožnosť. Toto bude vstupenka do Božej ríše. Ktokoľvek, kto odníme vašu slobodnú vôľu, popiera Boha každá vláda alebo národ, ktorý vám odoprie vašu slobodnú vôľu, prinie svedectvo Bohu je vedený satanom. A mohol by som takú podotázočku sa spýtať, že e, konferencia biskupkov Slovenska a nám tiež odňala slobodnú vôľu pri očkovaní a výhradu vo svedomí. Vraj nemáme, nie, nie, všetci musíme vakcíny, lebo to je samovražda, keď neprídeme. Povedal vraj svatý otec František, No ale tu sú povedané, kto vám odníme slobodnú vôľu, to je katolická nauka, ten je vedený satanom. A keď boli proroctva 3. Fatimské, že e, pápež tých posledy bude pod vplyvom satana, to bolo vyhodené, udupané, neoznámené, to len tak šušušu niekde Malachy Martin povedal. No a však toto sme zažili, mnohí si to aj neuvedomili. Ste zlodej slobodnej vôle, Keby len to nerobíte za to žiadne pokáne, vám to tu revem 33. krát, už ma to nebaví. Vy, moji milovaní nasledovníci, boli ste oklamaní satanskými vplyvmi tých národov, ktoré kontrolujú vaše banky, vaše vlády, váš prístup k potrave. Príde čas, keď vás nechajú trpieť ešte viac, ako to robia teraz. Ale náhle a nečakane príde prísny trest, ktorý urobí tieto vlády a ich moc zbytočné. Boží zásah bude rýchly a oni, tie diabolské sekty, sa budú plaziť po rukách a kolenách, kričiaci v hrôze a treste, ktorých postihne za ich zlé skotky taký svetý sadizmus ma navštívil, pretože si ho presne toto si kmotri satanisticky zaslúžia a nikto, nikto ich netrest. Tak to neprorocky nenapomína, čo ich čaká za chvíľu. Vy, moji drahí nasledovníci, musíte mi dôverovať a zostať silní. Dnes vám žehnám s mimoriadným darom, darom vytrvalosti spoznáte, že vám bol daný tento dar, lebo vaša trpezlivosť bude nepochopiteľná. No tak, ak to niekto vydrží a bude trpezlivý, tak to bude dar Ducha Svetého, nejaká špeciálna milosť, ak to niekto nezapre Krista pri tých tlakoch. Vaša odhodlanosť konať moju svetú vôľu prekvapí dokonca aj vás, a keď príde čas, aby ste verejne hlásali vaše svedectvo o mojom druhom príchode, budete bez strachu. Namiesto toho láska ku mne sa prejaví ako mimoriadná láska k vašim bratom a sestrám. Uvidíte ich teraz takých, ako sa javia v očiach môjho otca, ako malé deti. To je krásne. Som počúval infovojnu a tam sa niekto stiažoval na svojej ex-manželke, ktorá sa mu nejako pomstila. On ho stále má rád stále ho miluje. Ale povedal, nebudem tolerovať zlo, ktoré tá moja bývalka produkuje. Ale ho mám stále rád. To je dar Ducha Svetého, kto toto má. To je kresťanstvo. Vaše srdce bude mohutne láskou a to vás otrasie, pretože pocítite vo svojich srdciach lásku dokonca ku vašim nepriateľom, ktorí vládu nad vašimi národmi na príkaz šelmy. Táto láska premení duše nesúce v sebe nenávisť. Vaše modlitby za také duše im udelia imunitu od trestu, ktorému by inak čelili v deň trestu, keď prídem súdiť. Tento dar vytrvalosti, ktorý vám dnes dávam, zachráni duše, pretože každý dar, ktorý prináša, má len jeden cieľ a ten je zachrániť všetky duše, aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svetá rodina v novom raji na zemi. Toto je syn nebeského Otca, ktorý hovorí tak ako otec, som sa podelil v týchto posolstvách taká veta, čo není ani Biblii, že prečo si vlastne Pane Bože stvoril nás, celý svet, 8 miliard ľudí a toľké bytosti aj banielských svetov, na čo si to všetko vlastne stvoril? Tak on to tam tamstvo prezradil. To je jedno z takých mystérií. Potešilo ma to, pozbudilo, rozosmialo. Vraj to urobil preto, aby mal rodinu. A my sme Božia rodina. My sme Božie deti. Nie sme ešte bohovia. Hovorí teológia, myslím, že pravoslávna. My v latinskej cerkvi hovoríme o vzkriesení a oni hovoria o zbuštení. To je jedno aj druhé. Máme byť zbožtení, do božského stavu privedení, oslobodení od tohto hriešného stavu bytia, aj nášho boľavého, ťažkého, ešte stále živočíšneho tela. Máme byť do stavu božského, ale to si budeme môcť povedať až tam v tisícročnej ríši. Tam sa z toho chichotať a tešiť sveto. A teraz nám prislúži taká primeraná vážnosť a taká normálnosť, aby sme nejak neuleteli do nejakého extrému či veľkej trudnomyselnosti a negativizmu, alebo sú aj takí, ktorých som vám stretol, ktorí sú opití duchom vraj svetým, ale to je nejaký duch ešte polosvetý, ktorý nevníma realitu tohto sveta. Oni sú už opití nejakou nie ľudskou blaženosťou a sú uletení v nejakom tom smere, tak to je taká nie triezvosť. Pravá spiritualita hovorí o takom triezvom vnímaní reality, ale stále v svete, ktorý není len zlý, však sú to aj krásne veci. Aj je to všetko vzácne, aj keď to skúmame. Aj tá boľavá geopolitika, však to vnímate a nemôžeme to neregistrovať, že je to porušené, ale stále stupňujúcou korupciou a no, my, my sme nahnevaní, nevieme s tým pohnúť, hoci sa nám tvrdí, že demokracia a väčšina ľudí si to nepraje a nevieme to ani prehlasovať a dúfame stále v nejaké nové voľby, novú vládu, nového prezidenta, vždy zožneme len nejaké sklamanie, že sa tu nič nerieši a zase pribúda korupcie a a tí lotry si robia zase ďalšie milióny, si tam prehadzujú a slúžia nejakým kmotrom. Fotri, tí sa tvária, že podriemkávajú a nič nevedia a chodia len z kostola do kostola, z púťa na púť a tvária sa, že všetko je v poriadku. No už to sa to volá, tam kognitívna disonancia, neschopnosť vidieť realitu, čo sa deje, neschopnosť zaujať k tomu normálny postoj ako dospelý normálny muž triezvu a nejakú nádej a troška aj humoru a trocha aj spravodlivej prísnosti. To je pre väčšinu týchto mojich kolegov či ex-kolegov, tuším, nad niečo také nadľudské, však to je normálne. To je normálne, by malo byť a už nám tá normalita chýba. Tak som vám posolil dve hodinky, snáď som to nepresolil, snáď vám to poslúži. A ďaká, Pane, že môžem slobodne, ďaká Ti za to, že slobodne toto môžem hovoriť, čo vám hovorím. Lebo ako náhle by som bol člen RKC Slovakia, tak určite by som si ani pipol s touto témou. Ďakujem za pozornosť Pánom Bohom.